जिन कुफ़ कयो तिन लाइ सख़्तु अज़ाब आहे ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन लाइ बख़्शिश ऐं वॾो अजरु आहे